Sova Info. Ako izbjegavate izlaganje seminara i prezentacija pred kolegama ili ih odradite uz tešku muku, Sveučilišni savjetovališni centar ima rješenje za vas. Psihološko savjetovalište organizira besplatan ubrzani tečaj za studente gdje ćete naučiti kako prevladati strah od javnog izlaganja. Tečaj uključuje šest dvosatnih susreta koji će se održavati od 5. do 26. veljače. Broj sudionika je ograničen pa se mole da se prijave samo oni studenti koji će moći prisustvovati svim radionicama. Prijaviti se možete do 29. siječnja na stranicama SSC-a ili putem maila ssc.ssc.uniri.hr. Inicijativa Građani građanke svom gradu objavila je poziv za produkciju umjetničkih radova pod temom Nevidljive sile, vidljivi pomaci, koja će se ostvariti u suradnji sa zajednicom na području centra Sušaka. Prijaviti se mogu svi pojedinci i kolektivi na, području umjetnosti i kulture i to u bilo kojem mediju. Prijavnicu i uvjete prijave možete pronaći na Facebook stranici Građani građanke svom gradu ili upite poslati na mail info.gsg.hr. Prijave se zaprimaju do 20. ožujka. Noć velikog čitanja ponovno dolazi u rijeku. Radi se o događaju u organizaciji neformalne književne skupine Relit, koja sutra zauzima dvoranu filodramatike. Osam autora čitaće svoje najbolje radove, a publika će kasnije imati priliku podružiti se sa njima. Od poznatih imena tu su Tea Tulić, Željka Horvat-Čeč, Igor Beleš, Enver Krivac i Davor Mandić, kojima će se priključiti tri najnovije akvizicije Rilita, Gordana Brkić-Žagar, Dunja Matić i Doriš Spanđić. Događaj počinje u 20 sati. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, iako kiša opet nije isključena. Ipak nam je za tri dana, ipak nam je tri dana za redom bilo sunce, pa bi nas čudilo da koja kapljica ne padne. Vjetra neće biti. Temperatura ujutro od 3 do 8, a najviša dnevna od 9 do 14. Vijesti uredila i čitala Maja Krištafor. Slušali ste Sovu Info.